vücuduna takdim iter Yürekten sıkılış kaybım gider assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar o'zbekiston islomiy harakatining jundullo ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi yurakdan siqilish qayg'u ketar Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي اكتساحا ففي بغداد jamiki narsalardan behojat bo'lgan yer va osmon va barcha koinotning yaratuvchisi va undagi mavjudot u mahluqotlarning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz, tuganmas hamda o'zi bilgancha hamdlar va sanolar bo'lsin. Shuningdek, insonlarni g'aflat uyqusidan uyg'otish uchun yuborilgan suyukli habiba janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va uning ahli oilalari yu ashabi ikromlariga salatu salomlar bo'lsin. Insoniyatni barcha mahluqotlar ustidan afzal qilgan va o'ziga ergashgan solih kishilarga jannat xushxabarini bergan qiyomat kunining egasi Alloh azza va jallaga o'zi bildirganchalik va bilganchalik hamd va sanolar bo'lsin. O'zidan keyingisi yo'q bo'lgan oxir zamon rasul va nabiyyi Muhammad alayhi salatu vasallamga va u kishiga yaxshi amallarda ergashganlarga Alloh taoloning salomi bo'lsin. Assalomu alaykum bizni tinglayotgan muslim va muslimalar Бу улуг күндө сиз у бизни yetkazgan Зотка яна бир бор хамдлар болсун. Иду фитр o'zi бир байрам болса, уни хижратта bo'lib хам жиход майдонида күтүп olish vatanlardagiga нисбатан анча фарқли ва юқоридир. Буни фақатгина мухожир мужохидларгина his qila olar ekanlar. Shunday ekan, biz mujohidlar yana bir bor sizga Takabbalallahu minna va minkum. Alloh bizdan va sizlardan yaxshi amallarimizni qabul qilsin deymiz. Assalomu alaykum. Bizni to'g'ridan-to'g'ri hamda internet orqali tinglayotgan muxlis va muxlisalarimiz. Afsuski, Ramazon oyi tugadi. Bu esa bir oyga zanjirband etilgan shaytonlar yana o'zlarining ishlariga kirishdi degani bo'lsa, kichkinagina qilingan yaxshi amal ham endi katta emas. Bundan buyog'iga o'sha-o'sha kichkinaligicha yozilaveradi deganidir. O'tgan oyda yaxshi amal qilgan qilib qoldi, e'tiborsiz o'tkazgani Jabroil alayhissalomning burni yerga ishqalansin degan duoibatiga yo'liqdi. Taqabbalallohu minna va minkum. жумадан жумагача дастурубуз давом этеді Енді хафта давомында жундуллох овозы радиоюбузда коюлган кечки дастурларны ёдымызга түшүрүш үчүн хафтаномамызга o'taylik. жума Ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون keyin hammanglarning keladigan o'rninglar meni huzurimga men sizlarning o'rtanglarda kelishmagan narsalarni hukmini men qilaman deydi alloh таоло. shuning uchun haq egasi boshqalar bilan tortishib o'tirishlikka vaqt ajratmasdan o'zining haqiqat yo'lida davom etish kerak alloh subhanahu va taolo o'zi insonlar kelishmagan masalalarning o'rtasini hal qiladi qiyomat кунида. ammo unda payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan kishilar uzr aytib qutula olmaydi Fa kafaru iymon keltirmagan kishilar kofir bo'lganlar alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ularni dunyoda va oxiratda ham qattiq azob beraman deydi Va min nasirin ularga hech qanday yordamchi bo'lmaydi shanba shanba دشمنان بله، بی‌بین جنگ خل مساف ارتکار کلر. رمضان می‌شد، همه ترک دشمن است. تبلیغات علیه رمضان. رمضان زناراز رمضان زناراز. پدرای ما رمضان روزش می‌گرفتند. تبلیغات نبود وقت روزه بگیرین گفته. کسی روزه می‌گرفت ور می‌برد باندی نکردن. لکن راه رمضان هیچکس محکم کردنمی‌دارد. تاریز پوتکی پوتکی تراویح هم میخواندن ختم قرآن هم میکردن خاصتا در این کوه ها در پدرای ما از دین روی نگرداندن همین کافرها که همین مجلس های همین بیرم ها همین پرزنیک ها میکنن یکم مای و هفتم نوامبر میگفتن یک ماه پیش تبلیغات شروع میشد این خل میشه این خل میشه حیاتات کمیسه تشکیل میشد این خل میشد اگر هر کس بعد پرد میکردن لیکن برای عید قربان و عید رمضان تشویقات در کار نبود از به خود بیرما میشد به خود عیدا میشد همه همدیگه را عید میکرد خلای؟ Yakshanba. Jurnalni сон кылынган көп сонли дуо кылыңlar болсун давомли журналны сон кылынган көп сонли vafot etgan shaxsda qarz ramazon yoki nazr ramazonlar mavjud bo'lsa va buni tirikligida u vasiyat qilgan bo'lsa buni eng yaqin qarindoshi uning nomidan tutib bersa albatta buning ajri vafot etgan shaxsga yetib boradi yoki o'zining qilgan amallarining ajr savoblarini vafot etgan shaxslarga hadiya qilsa, inshaalloh yetib boradi dedilar. hayhot kommunist rossiyaliklar haqida gapiradigan bo'lsak u ham g'arb sivilizatsiyasining pishib yetilgan samaralaridan biri xolos ularning avropaliklar va Avropa davlatlaridan ajralib turadigan birgina xususiyatlari shuki ular uzoq vaqtlardan buyon g'arbliklar maxfiy tutib keladigan avropaliklar axloq va jamiyat haqida uzoq asrlardan beri e'tiqod qilib kelayotgan munofiqlik va bo'xton liboslarini yechib tashlaganlaridir. Janglar bo'ldi, shahidlar bo'ldi. 5 kun qattiq jang bo'ldi. Zaxmilar ko'payib ketdi. Zaxmilarni olishga ketayotdik. Yine ketsak ишек жүрмөй калды эшек тортабыз тортабыз жүрүнме тортуда жүрмөйүптү экен деп жакшылап карасак бир кабыр бар экен ошол жерде шахидлерни көмгөн экен уну бомба уруп осуп койгон экен ишек шуну көрүп корккандан жүрө алмай аткан экен да душанба g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oysha roziyallohu anha aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam badr kuni jangga chiqqanlarida mushriklardan bir kishi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashdi jang qilishlik uchun Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ato "Atuminu billahi va rasulih, Sen Alloh va uning rasuliga iymon keltirasanmi? Ya'ni mu'minmisan dedilar. Shunda u kishi aytdiki, "Yo'q" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Farji' falan asta'ina bi mushrikin." Qaytib ketgin, men aslo mushrikdan yordam olmayman dedilar. Ushbu hadisni ulamolar aytishadiki, Bu har bir mushrik uchun om kelgandir. Qanday mushrik bo'lsin, undan yordam olib bo'lmaydi jang maydonlarida deyshgan. Ya'ni kofirni makr hilasi va xiyonatidan omonda bo'linmaydi, chunki uni ichini iflosligi sababli shunday ekan undan yordam olinmaydi deb marhamat qilishgan. seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul peymanların bordur Geçük zayi bulur bihak dökülgen kanların bordur Jahon tarixida Rus kufr imperiyasi nisbatan ancha yosh imperiya hisoblanadi. Podsho Pyotr 1 1721-yilda Rossiyani imperiya deb e'lon qilgan bo'lsa, 1917-yilgi oktyabr to'ntarishini amalga oshirishi bilan Lenin bu saltanatning vorisi yanada dahshatliroq davomchisi bo'lgan Qizil imperiyaga asos soldi. Holbuki paydo bo'lgan kunidan boshlab hatto hali g'oya darajasida bo'lganida ham butun dunyoda to'ntarish yasab, tanho hukmron bo'lish niyati bilan insoniyatga dag'dag'a qilib kelgan o'sha qizil imperiya egallab turgan behad katta hududda qadimgi ko'plab imperiyalar hukmronlik qilib yoki ta'sir o'tkazib kelganlar. Chorshanba. osmoni yer barcha olam Allohniki 1996-yil 22 fevral kuni Rus Pravoslav Cherkovi qarori bilan Chirchiq shahrida erkaklar monastirini tashkillashtirish rejasi kun tartibiga qo'yildi. Yoshligimdan qalbim Xudoga intilardi. Shuning uchun oddiy maktab meni kam qiziqtirardi. Vaqtimning ko'p qismini monastirda o'tkazishga harakat qilar edim. Onam olamdan o'tgan vaqtda men maktabni tamomlab bo'lgan edim. Mening birgina buvim qolgan. Nasroniylikda ideal hisoblanmish manastirga ketish insonga tanlash majburiyatini yuklatadi. Ya'ni ota-ona, yaqinlar, qarindoshlardan voz kechish kerak hamda mavjud bo'lgan barcha mol-mulkni faqirlarga tarqatib berib, o'zing hech vaqosiz qolishing kerak. Natijada inson na ota-onasiga, na qarindoshlariga, na beva bechoralarga va hattoki o'ziga ham yordam berishga ojiz bo'lib qoladi. Shundan keyin manastir hayotini tanlagan inson tilanchilik bilan kun kechirishga majbur bo'lib qoladi payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli vafot etgan shaxslar mushrik bo'lsin kofir bo'lsin murtad bo'lsin yoki tirik insonlar mushrik bo'lsin kofir bo'lsin murtad bo'lsin ularga alloh subhanahu va taoladan istig'for so'rashlik payg'ambarga ham va mu'minlarga ham alloh subhanahu va taolo tarafidan man yetildi. demak tiriklar tarafidan alloh subhanahu va taolo tarafidan so'ralgan istig'for vafot etgan shaxslarga ham yoki tirik insonlar uchun ham albatta manfaati mavjuddir жоохилона hayot tarzlari o'zining sof tabiiy ko'rinishida namoyon bo'ldi. Qarasangiz, tarixdagi eng xunuk va dahshatli bir suratni ko'rasiz. Bag'ritoshlik, odamning qoniga tashinalik, nomuslarni poymol qilish, mollarni talon-toroj qilish qatl va vayronkorlikdir. Ana shu Osiyo xalqlaridan ayrimlari begona davlatlar qo'lidan ozod bo'lishi bilan vahshiy hayvonlarni ham dahshatga soladigan quloqlarini kar qilib qo'yadigan noma'qul ishlarni qildilar. Keyin o'sha yerda ansorlar aytdiki, qalalanishida deb chiqmasdan, tashqariga chiqmasdan turinglar deb. O'sha ansorlarning maslahatlariga muvofiq qalalarning ichida turildi Pokistonda maxfiy. Ah, e. Pokiston tayoq yeyishi O'zbekiston Islom harakatidan birinchi Pokiston O'zbekiston Islom harakatidan tayoq في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاية Islom ummatining yagona bo'lsa ham shar'iy hukumati yo'qligi sababidan ixtilof va muammolar tugamas ekan. Shu jumladan Ramazon va Qurbon hayitlarini ham bir kunda qilish mushkul bo'lib qolmoqda. Zamonamiz tog'utlari bu masalaga ham бурунларыны tiqishgan. масалан qaysi бир mamlakatlar рамазон hayitini биз каби kecha нишонлаган bo'lsalar, аммо бугунни ham hayit кылыпткан мусулмон давлатлар ko'p. Xohlagan куфр давлати hayit байрамини xohlagan пайтда o'tkazadi Xulosa qilib aytganda, ketma-ket kelgani uchun biz juma uchun alohida yana dastur qilmadikda juma dasturimizda kechagi hayit bayram dasturimizni takrorlaydigan bo'ldik. Hayit dasturimiz tugagach, jahon va mintaqa xabarlariga qaytamiz. أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, endi e'tiboringizga bayram dasturimizni havola qilamiz. Dasturni Yahyo Hikmatiy olib boradilar. Marhamat, tinglang. وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وساد لحنه يشدو صداه الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ahli islom birodarlar aziz do'stlar mana yer uzra islomning ikki bayramidan biri Eidul Fitr kirib keldi bu shonli voqea bilan sizni O'zbekiston Islomiy harakatining Jundulloh ovozi mujohidlar radiosining ijodiy xodimlari nomidan tabriklaymiz. Hayitingiz butun qavmu qarindosh kecha ushbu ayyom muborak bo'lsin bugun quyosh unda Qur'on tilovati hayit ahkomlari tabriklar musohabalar studiyamiz qissalari nashidalar yangisi ham bor va boshqa xursandchiliklar o'rin olgan ushbu ayyom muborak bo'lsin Ushbu ayyom, ushbu ayyom, ushbu ayyom, ushbu ayyom, ushbu ayyom muborak bo'lsin. O'zbekiston Islomiy harakatining amiri muhtaram Usmon G'oziyning tabrigi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату мухтарам момин ва моминалар muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar sizni va butun islom ummatini kirib kelgan shonli bayramimiz idul fitr bilan муборакбод etaman sizga iymoni komil sihat salomatlik va xonadonlaringizga fayzu barakotlar tilayman yaqindagina biz o'zbekiston islomiy harakati nomidan jahon musulmonlarini muborak ramazon oyi kelgani bilan qutlagan edik fayzu barakotlarga boy bo'lgan ushbu fazilatli oy mana tez fursatda biz bilan vidolashdi allohga cheksiz hamdu sanolar bo'lsinki u ko'plab birodarlarimizda iymon ixlos va taqvoni ziyoda etdi yomonliklarimizni kamaytirib yaxshi hislatlarimizni ko'paytirdi endi shu ramazon tarbiyasini o'zimizda saqlab qolaylik va dinimiz ravnaqi yo'lida yanada ko'proq jiddiy jahd etaylik bugun biz iymon ahlidan kitobullohning rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinimizning mazlum dindoshlarimizning himoyasiga bir butun ummat bo'lib ko'tarilishimiz talab etiladi bu yo'lda biz mujohidlarga bu ramazon oyida ham quturgan kufr ahliga zarbalar berishni olloh qodir zot nasib etdi shaytonlar zanjirband bu oyda ko'plab zanjirband bo'lib yotgan dindoshlarimiz jihodiy amaliyotlar bilan ozod etildilar alhamdulillah biz ikkala jabhamiz pokiston va afg'onistonda allohning dushmanlariga munosib zarbalar bera oldik yana ko'plab hujumlarimizni tayyorlab turganmiz inshaalloh bizning bir necha birodarlarimizga bu ulug' oyda shahodat maqomiga yetishish nasib etdi alloh shahidlarimizni o'z oliy dargohida qabul aylasin bu bayram kunida biz bizdan uzoqda dinimizga xizmat qilayotgan va yer yuzining barcha mintaqalarida Alloh yo'lida jihad qilayotgan birodarlarimizga saflarimizga qo'shilishga intilayotgan muxlislarimizga boshqa diyorlarda zahmat chekayotgan vatandoshlarimizga va ayniqsa kufr zindonlarida Allohning yordami ila mujohidlarni qo'li bilan ozod bo'lgan barcha birodarlarga hamda tutqunlikdan ozod bo'lishini kutib o'tirgan mazlum mazlumalarga Idul fitr tabrigini yo'llaymiz bardam bo'linglar birodarlar biz mujohidlar siz bilanmiz inshaalloh nusrat va g'alabalar yaqindir biz sizning mujohid birodarlaringiz bu yo'lda jonu mollarimizni tikkanmiz shuningdek mintaqa hamda jahondagi jihodiy jamoatlarni muhojir va ansorlarni bayram bilan tabriklaymiz so'zimiz so'ngida jamoatimiz mujohid va mujohidalariga Allohning yerida Allohning shariatini o'rnatish uchun olib borayotgan ushbu kurashlarda sobit qadamlik va g'alabalar tilab qolamiz biz sizdan rozimiz bizdan ham rozi bo'ling alloh barchamizdan o'zi rozi bo'lsin hayitingiz qutlug' bo'lsin azizlar sizni iymoniy birodaringiz usmon G'ozi. bugun go'zal kun hadis shariflardan bilamizki alloh subhanahu va taolo o'zi go'zal va go'zallikni sevadi qur'oni karim suralarning ichida o'z go'zalligi bo'yicha shunday bir sura borki расули акрам соллаллаху алейхи вассалам şu kadar гүзеллигиден уни Кур'оннинг келинчаги дегенлер. Bu Ar рахмон surasidir.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 Bu oyda Alloh bizga taqvo hosil qilish uchun fursat bergan edi. Xushyor kishilar bu g'animatdan foydalanib, o'z taqvosini ziyoda qilib oldilar. Ko'pchiligimiz nafsimizni jilovlashni o'rgandik. Qila olar ekanmiz. Ya'ni kechqurun garchi saharlik uchun bo'lsa-da, shirin uyqudan kechib, shunga odatlanishga Qur'oni Karimni ko'proq tilovat qilishga, ochlik va chanqoqqa chidashga, gunohdan tiyilib savobga intilishga odat qildik. Endi bu erishgan ibodat ko'nikmalarini yo'qotmasdan saqlab qolishga harakat qilaylik. Alloh taolo ushbu Ramazon oyining tugashini mu'min bandalari uchun xursandlik hayitini bayram qilib berdi. Shu munosabat bilan siz azizlarni dinim deya g'arib bo'lgan muhojir va muhojiralarni ushbu muborak kun bilan tabriklaymiz. Bugun quyosh chiqdi boshqacha, quvontirdi ko'zda yoshgacha, butun qavmu qarindoshgacha. Ushbu ayyom muborak bo'lsin. Bugun quyosh chiqdi boshqacha, Quvantırdı közde yaş geçer Bütün kavmu karındaş geçer Uş bu ayyam mübarek olsun Bizga berilgan qaysi ne'matni sanay? Robbimizning fazli bilan biz birlashdik. Hijrat, jihad va turli ne'matlar talay bugun hayit Ramazondan vidolashdik. Haqiqatdan haqiqiy ko'r ne'mat bilmas. Berilgan ko'p ne'matlarga shukr qilmas. Buyuk damlar o'tkazyapmiz, qaytarilmas. Bugun hayit Ramazondan vidolashdik. кимдир тутты рӯза нажот bo'larkan deb zargar yutdi bu min uchun zar ekan deb kimdir kutdi qachon ro'za tugarkan deb bugun hayit ramazondan vidolashdik issiq kunda chanqab sabr qilgandirsiz iftor oldi muz qayda deb yurgandirsiz sahobalar sabrin endi bilgandirsiz Бүгін хайыр Рамазандан видолаштык. Кече күтүп олган эдик, энди у жок. Энди күндүз чаңкамайбыз, корнумуз ток. Жан кылганлар көп савап алды атып ок. Бүгүн хайыр Рамазандан видолаштык. Эл қатары табриклейміз сізні біз хам. Gerçi gap ko'p, lekin qildik qisqa va kam. Robbim qilgan ajringizni bersin dekam bugun hayit хайыт рамазондан видолаштик биз жундурлап ижоддан наф ололмадик muborak oy ko'proq xizmat qila olmadik sizga yetdi yo yetmadi bilolmadik Bugun hayit Ramazondan vidolashdik. Ushbu ayyom, ushbu ayyom muborak bo'lsin. рамазон баракали ой juda ko'p fazilatga boy sahardan radio buraymiz allohdan assalomu alaykum mo'min va mo'minalar biz uchun sevimli bo'lgan ramazon oyi ham yakuniga yetdi bu oy qalbimizga quvonchlar to'ldirdi endi yana 11 oylik ayriliq qo'yniga bizni tashlab ketmoqda biroq shu 11 oylik ayriliq ortidan keladigan diydorga kim yetib boradi bunisi faqat robbimizga ayon shunday ekan agar bir birimizdan ranjigan bo'lsak alloh roziligi uchun bir birimizni kechirib qalbimizdangina kuduratlarni chiqarib tashlaylik zero alloh kechirimli bandalarini yaxshi ko'radi qadrli dindoshlarim Мадамки аллахтын жолунда жүргөн экенбиз факат алдыңга интилейлик арзымаган маселелерде ыктилофлорго барып фитналарга карышып кетмейлик душманларыбыздын калбиге кубанч солуп тафрикаларга юз тутмайлик. момун бола туруп аллах ва расулиге эргешип һәм өз ара тартышмайлык тор күлбәмиз ичрәйотканымызда илон ва чайонларга зиёфат болуп калмайлык хисоб күнүгө ичеклери осылып юзлары билан жерге судуралып барадыган бадбахтлар каторига түшмейлик сырот көпүрүгү үстүдөн өтөйөткөндө tikanaklarga илашип йыгылып qolmaylik. инсонларны azob ва rohatga ajratadigan kunda күндө yonilg'ilari toshlar va odamlardan bo'lgan jahannamga kirib ketmaylik alloh azza va jallaning qahriga yo'liqib buyuk azobga giriftor bo'lib qolmaylik bu dunyoning barcha xafagarchiliklari-yu arazlashuvlari o'tkinchidir barcha fitna imtihonlar bizdan ketkinchidir bizdan faqat sabr matonat va yuksak taqvo talab qilinadi Biz Allohga iymon keltirganmiz, uning rasuliga ergashganmiz. Inshaalloh shunday kunlar keladiki, bugun musulmonlar ustidan tepib turgan kofirlar o'zlari musulmonlarning oyoqlari ostiga yiqiladilar. Bugun fitnalarga qarishib, hech narsani anglay olmay turgan dindoshlarimiz ham haqiqatni tushunadilar. Dunyoning hamma burchagiga tavhid bayrog'ini o'rnatamiz inshaalloh. barcha kufr qamoqxonalaridan aka uka opa singillarimizni allohning izni bilan ozod qilamiz inshaalloh juftlari qamoqqa kirib ketib hijronda o'rtangan mazlumalar ham diydorga yetishadi inshaalloh o'g'illarini zindondan chiqishlarini intizor kutgan munisa onalarimizning ham ko'zlariga quvonch to'ladi inshaalloh jajji farzandlarimiz sof islom fitratida ulg'ayib ortimizdan duo qiladilar inshaalloh u kunlarda biz hayot bo'lamizmi shahid bo'lamizmi farqi yo'q Muhimi biz Allohning oliy ibodatidamiz. Ajal kelsa shahid, kelmasa g'ozi bo'lamiz. Bu mening qalbimdagi izhorlarim edi. Barchangizga Ramazon oyini yakunlovchi Ramazon hayit bayrami muborak bo'lsin. Alloh taolo barchamizni o'zimiz orzu qilgan maqomga yetkazsin. Amin ya robbil alamin. Sen bilan shodidik. edik sahardan har kun Sen da bir günçe Meşşitte azan Sen bilen şad idik Seherden her gün Sen da bir günçe Meşşitte azan Ayrılık anige Şaşırdın için Kayıtışın kütermiz unug ramazon ayriliq oniga shoshilding nechun kishanlardan chiqar iblis tilni g'ashlab, endi shayton fitnasidan kuyar jonlar muborak oy ketmoqdadir bizni tashlab, yig'la endi, yig'la asli musulmonlar oz bolsa da gunohlardan qutilganda kelar battar ezar og'ir imtihonlar qochib bo'lmas fitnelerge uchraganda yig'la endi, yig'la asli musulmonlar fasod ahli fısk fujurga otlanurlar, faqirlarga jabr aylab to'kib qonlar munofiqlar ko'kka sakrab shodlanurlar yig'la endi yig'la asli musulmonlar mayli ozdir baxtga to'ldik ushbu oyda ibodatdan huzur oldik qadrdonlar bu kunlarda yig'lagandan qolar foyda Yig'la endi, yig'la asli musulmonlar, endi har kun bazmi Jamshid oshlashuvlar, ochilgaydir ziyofatga to'liq mast alaslar davrasida mushlashuvlar, yig'la endi, yig'la asli musulmonlar, bu o'tkinchi ziyofatlar qurib ketsin, hisobatda keltirar ku pushaymonlar, amallarni buyuk Robbim qabul etsin. Yig'la endi, yig'la asli musulmonlar shu oyda ham g'ibatlardan saqlan olmay, ig'vogarga qiyos bo'ldik qancha onlar, o'nglanaylik endi dillar qotib qolmay, yig'la endi, yig'la asli musulmonlar fazilatli oydan chiqib ketmoqdamiz. Kamaygaydir endi birdan zamonlar, nafsimizni endi ozod etmoqdamiz. yig'la endi yig'la asli musulmonlar vido aytib biz qolarmiz iloj qancha bizga sig'mas bugun har xil g'aylayonlar, roza ishqin yuraklarda saqlagancha yig'la endi yig'la asli musulmonlar so'z so'ngida xitobim shu qabul ayla muhabbatda turib dinga mehribonlar qadamlarni faqat oliy yo'lga shayla yig'la endi yig'la asli musulmonlar qadamlar tashlab ol taqvo yo'liga kuyardik umrimiz bo'lmasin xazon qadamlar tashlab ol taqvo yo'liga kuyardik umrimiz bo'lmasin xazon qo'llarni uzatib diydor qo'liga qaytishing kutarmiz ulug' ramazon bajardi sen bilan oliy yumushni yurakdan ketkazib u bor chang to'zon bajardi sen bilan oliy yumushni yurakdan Gubar çay tuzun o'rganib din bilan baxtga to'lishni qaytishi kutarmiz uni Ramazan sen bilan shod edik sahardan har kun sada bir kuncha masjidda azon ayriliq oniga shoshilding nechun qaytishing kutarmiz ulug' Ramazan har akşam har sahar Kumseydi yurak nafsimiz oldiga qo'yilgan mezon har oqshom har sahar qumsaydi yurak nafsimiz oldiga qo'yilgan mezon erta kun ajaldan kelsa ham darak qaytishing kutarmiz ulug' ramazon erta kun ajaldan kelsa ham darak qaytishing kutarmiz ulug' ramazon sen bilan shod edik saharda har kun sas sado berguncha masjidda sen bilan shod eding saharda har kun sado guncha masjidda azon ayrilib qoniga shoshilding nechun qaytishing kutarmiz ulug' ramazon qaytishing kutarmiz ulug' ramazon рамазондек ulug' яхшиликдан ayriliq firog'iga tushib g'am g'ussaga botgan mo'min bandalariga alloh mehribon zot ushbu xursandchilik hayitini ato etdi shu hayitning ahkomlari bilan hozir bizni madrasamiz mudiri domla Bilal Abdulloh tanishtiradilar. Hayit arab tilida Eid deyiladi. Eid esa qaytish, takrorlanish degan ma'nolarni bildiradi. Bu bayramlarning Eid deb atalishiga sabab chunki Alloh taoloning bu kunda har yili bandalari uchun takrorlanib keluvchi turli xil yaxshiliklari bor. Bu yaxshiliklar solih amallar tufayli savobga erishish hissiyoti bir oylik yeyish ichishdan tiyilgandan keyingi og'izni ochish, fitr sadaqasi va hokazolardan iboratdir. Bu kundagi xursandlik, shod xurramlik ko'pincha mana shu narsalar tufayli keladi. Hayitning sunnatlari, mustahablari yoki vazifalari. Hayit kuni g'usl qilish, xushbo'ylanish, misvok ishlatish erkaklar chiroyli kiyimlarni kiyish mustahabdir. G'usl tongda bomdod namoziga ketishdan oldin qilinsa afzalroqdir. Hayit namoziga erta va piyoda borish mustahabdir, chunki namozni kutishning savobi ko'pdir va bu bilan birinchi safga ulgurish mumkin. Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, minas sunnati an yakhruja ila al-eid mashiyan, ya'ni hayitga piyoda borish sunnatdir. ammo imomning hayit namoziga kech borishi sunnatdir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr va qurbonlik hayitlarda namozga chiqsalar, eng birinchi boshlaydigan narsalari hayit namozi bo'lar edi. Ammo namozdan qaytib kelayotganda markabga minib qaytishning zarari yo'q. Namozga bir yo'ldan borib, boshqa yo'ldan qaytish sunnatdir. Чүнки o'sha yo'llar qiyomat kuni guvohlikka o'tadi. Borayotganda uzoqroq yo'ldan borib, qaytayotganda yaqindan qaytish ajrning ziyoda bo'lishiga sababdir. Fitr hayitida namozga biror narsa, ayniqsa xurmoni toq qilib yeb chiqish sunnatdir. Anas radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha xurmo yemaguncha fitr namoziga bormas edilar. Imom Buxoriy Насбур рояда ривоят қилган. Hizbulloh лабай устоз. Мана Аллоҳнинг тавфиқи билан 1 ой roza тутдик, шундайми? Bali устоз. Сиз 1 йил rozador бўлишни хоҳлармидингиз? Ye, бунинг имконияти борми? Dinimizning kengligini қаранки, бунинг имкони бор. Мана Абу Ayyub ал ansori радийаллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан shunday rivoyat qiladilar kimda kim ramazonda ro'za tutib undan so'ng shavvol oyida 6 kun nafil ro'za tutishlik bilan davom ettirar ekan u xuddi yil bo'yi ro'za tutgan kishi misolida bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Bu hadisning ma'nosini qanday tushunsa bo'ladi? Buning ma'nosini tushuntirib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda shunday marhamat qilganlar alloh subhanahu va taolo har bir hasanotga 10 baravar ajrini yozib qo'ydi shunday ekan bir oy 10 oylik ro'za tutishlikka baravardir 6 kun ro'za tutishlik esa bir yilni tamomlab qo'yadi imom nasoiy va ibn moja rivoyati demak ukaginam biz bir oy ro'za tutib uning Allohdan berilgan hasanoti 10 barobarga ko'paytirilib 300 kunni tashkil etsa, ma'lumki yil 360 kundan iborat, qolgan 60 kuniga 6 kun roza tutib bersak, bu faqat Shawval oyida bo'lish kerak ekan, ammo Shawval oyining boshidami, o'rtasidami, oxiridami farqi yo'q va bo'lib-bo'lib bo'lsa ham bo'lar ekan. Masalan, boshida 2 kun, o'rtasida 3 kun, yo oxirda 1 kun taqsimlab-taqsimlab tutsa bo'lar ekan shu bilan ushbu kirib kelgan Shavvol oyida 6 kun roza tuta olsak, demak, siz biz mehribon Allohimning hisobida siz biz 360 kun, ya'ni rosa 1 yil rozador bo'lgan deb ajrimizni yozib berar ekan. Mashallah. Demak, hayitni o'tkazib, yana saharlik va iftorlik xursandliklarimizni o'tkazishga imkoniyatimiz bo'lar ekan-da. Xuddi shunday бизнинг жамоатимиз jamoatimiz кўп вақтлардан бери кўп ko'pchiliklarni биз биламизки, Shavvolda 6 кун албатта amirimizdan boshlab то мадраса toliblarigacha ҳатто 6 кун roza tutganlarni биз билиб келганмиз. Иншоаллоҳ, бу Shavvolda ҳам бу давом этажак, biznilloh. Энди навбатни birodarimiz Абу Юсуфга берамиз. او کشی بزنه تاجیک دلیل ده تبریک لماقچه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و لاخبت للمتقین و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسل والعالی والصحابه اجمعین اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکات نخترم مهاجر انصار و مجاهدین من از نام خودم مجاهد ابی یوسف تمام امت رو امت چی در موال نهر و چه در کاوکس و وزیرستان و پاکستان چی مردم چچنستان باشه چی مردم آفریقا باشه چی مردم سوریه و شام و الجیر و سومالی و مالی باشه برادران تمام مجاهدین امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را با مناسبت عید فطر رمضان مبارک گفته تمام امت را این ظلمت از این خواب الله سبحانه و تعالی بیدار گرداند تمام مظلومان تمام امت را از محبس خانه الله سبحانه و تعالی با دست مجاهدین خدای تعالی نجات عطا بفرماید الله سبحانه و تعالی دعا کنیم که در این روز عرفه در این روز شریف آخران روز ماه شریف رمضان تمام امت را یک جای کنه یک دل کنه الله سبحانه و تعالی دل ما, دل ما را یک جای کنه زبان ما را مولانا محمد اقبال لاهوری یک مثل شعر دارد میگوید که همدلی از همزبانی بهتر است ما برادران اهل اسلام ما اهل امت ما همزبان نیستیم ما همدل هستیم جایی که کدام بنده ای که برای امت دلش میسوزد کدام بنده ای که امت را دوست میدارد کدام امتی که برای پیغمبرش برای قرآنش و برای دینش برای خدایش دلش میسوزد یا الله کریم الله مهربان چی نیتی که خوب داشته باشد در این روز عرفه الله سبحانه و تعالی به نیتش رساند الله سبحانه و تعالی ما را یک دلی یک جای کند باز یک شاعر میگوید که نه افغانیم نه ترکیم نه تتاریم که پرونده یک نو بهاریم تمیز و رنگ ما بر ما حرام است چمن زادیم از یک نو نهالیم باز هم عید فطر مبارک باشد برادران اهل اسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Энди навбатны татар тилидеги табриги билан Абдулхаким биродарымызга беребез. Барча мактаб бер Аллах Раббыбызга булсын. Хәм дә пигамбәребез Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямга, аның семьясына, хәм дә сахабаларына, барча тыңлыклы кылларына, кайсылары бүгенге секендә Аллах Раббыбызның дине истен булсын өчен хезмәт кылалар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле муъмин мусулман кардашларыбыз, хамда муъмина сиңелларыбыз. Аллах Раббыбызның рахмәте мен үтеп китте кадерле Рамазан айыбыз. Аллах Раббыбыз кабул иткәйди тоткан ружаларыбызны. Чөнки Аллах Раббыбыз Куръанда әйтәдер: "Рамазан айы бик кадерле ай. Ул айда аллахудан кишилерге туура юлну көрсөтүүчү hamda hidoyatni ochiq bayon qiluvchi qur'on indirildi sizlardan ramazon oyina erishgan har biringizga albatta ro'za tutsin аллахунун руза татарга берген эмери ирлерге хатындарга яшлерге картларга байларга ярлыларга патшаларга гадиллерге эшчилерге окуучуларга һәмдә жихад кылуучуларга бакара сурасы йөз дә сигезен бешенче аят Хәмде пигамбәрәбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Кем Аллах юлында джихад қылғанда бер кен руза шуны Аллах Раббыбыз җәһәннәм утыннан җикме жылға ярак айта. Шулайда Раббыбыз иманнарыбызны катыр әйткән болса иде, бер мен арабызда дошманлык кимәйсә иде. біз бетені бетенебез Аллах юлында һәр каум, һәр милләт хижора кылып танышканбыз шунаман кем кемне булса ачуун китерген булса бири бирибизден афулык сырыйык кыяметке калдырмыйык биз беген сизни табирлибиз изги айыт білен, шул кенде бири бирибизге кунакка ирип халларыбызны билип гайбет кылмыйча айытыбызны уздырырга насип ит һәм дә аллах раббыбыз барча эшләребезне кабул итсин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух без чыгып киттик үйлөрдөн аллах риза болсун ичин кафирлерге каршы басып жерне сугашып алырган шахидлерни үлек атмагиз аллах барышында терилер алар жаннатта рахатта жемешикке хур кызларыман шахидlarni o'lik atmagiz alloh qarshında terilər alar cənnətdə rahatdır مشيك حرق кызларыман Biz çögöp gittek ulardan аллах риза bulsun ичин Kafirlerge karşı basın Bugun biz musulmonlarning xursandchilik kunimiz. Musulmonlar xursand bo'lib yurganda xafa bo'lib yurish bu islom ahlining sifatlaridan emas. Ma'lumki, munofiqlar musulmonlarning xursandchiligini ko'ra olmasdan xafa bo'lib yuradilar. Va musulmonlarni xafa qilgan ish munofiqlarni xursand qiladi. Ushbu ijodiy studiyamiz mujohidlari ham xursandchilik ustiga xursandchilik bo'lishi uchun bu yerda o'z ish joylarida bayramona <laughs> dasturxonlari atrofida qizg'in suhbatlarni olib bormoqda ekanlar abdul hakim abzi tatarcha tabrikda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytib turib va u kishini семьясиga deb ketdi bu Qanday u tatarchada semya deyiladimi yo? Birodarim, bu narsani nechaga nechega tergasingaz? Subhanallah, urus orasida turib, <laughs> biz Allohu alam maqsad <laughs> nimadir shulay bo'lib ketgan endi. Tatarchada qanday bo'ladi? татарчамы татарчада неме булганына билер үчүн керек тарega теги архивне караш керек семья болуп кеткен хоп ушундай болсо эм абдулхаким абзи я тебя хорошо вижу я тебя тоже бул кандай болот бул өзбекчеде мен сизни жакшы көрөм да мен сени жакшы көрөмүн тата биродарларыбыз биз үстүбүздөн баазыда күлүп я тебя хорошо вижу дейди булар дешер экен ушундайбы Шалай была, наверное. Майли, шундай болсо эми я тебя хорошо вижу. Караң, татарчада. Яхшы келлени пешермейин <laughs> деп. Токта, яраттым, яраттым. Э, мен сени Аллах үчүн яраттым була, шулай була энди Хоп. Мен сени алла мен мен сени алла үчүн жакшы көремін. дегени татарчада канака болот? Алланын ризалыгы үчүн мен сени яраттым, шулай болот. allohu akbar har tilning o'zini bir jozibasi o'zining bir xoslik xususiyatlari bor ekan alhamdulillah allohga hamdlar bo'lsin so'z navbatini shomil birodarimizga beramiz u kishi barchamizni rus tilida tabriklamoqchilar дорогие братья и сестры ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату от имени всех российских маджахедов поздравляем вас с окончанием священного месяца Рамадана и наступлением Ночи Разговения. Желаю вам обрести благодать Аллаха, которую Он дарует своим рабам за усердное поклонение Ему в течение месяца, и прощения грехов, которые было обещано Всевышним Аллахом. Также желаем вам, чтобы ваши стопы еще сильнее укрепились на пути Аллаха, и чтобы Всевышний облегчил вам тяготы на его пути. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату. Но многие из нас не видели войны, и не дрожит рука, ведь маджахеды мы. Но многие из нас не видели войны, и не дрожит рука Ведь маджахеды мы, но многие из нас Не видели войны и не дрожит рука Ведь мать маджахеды мы, покинув родной дом Мы вышли воевать, не думая о том Вернемся ли опять, покинув родной дом Мы вышли воевать, не думая о том вернемся ли опять решает командир ну как нам дальше быть откуда нам зайти и где нам разбомбить неверные стоят на страже у себя и не боимся мы ведь мертвецы они неверные стоят на страже у себя но не боимся мы ведь мертвецы они неверные стоят на страже у себя Но не боимся мы, ведь мертвецы они Покинув родной дом, мы вышли воевать Не думая о том, вернемся ли опять Покинув родной дом, мы вышли воевать Не думая о том Енді біздің күрәш жолымыз хақыда Мухаммад Али Домланың мағрузасыдан бір парча келтірамыз. Бізілер bu yo'lga chiqqan ekanmiz mana bundek ibodatlarni o'tkazayotgan ekanmiz biz boshqalardan farqli o'laroq ibodatlar o'tkazyapmiz biz hijrat diyorida jihad diyorida Alloh subhanahu va taolo bitgan amallarni biz bajaryapmiz Bali, ichlarimizda kimdir iftorliklar qilib olmaganligi sababli ichidan o'ksiyotgandir. Balki kimdir o'zini qarindoshlari bilan bu muborak kunlarni o'tkaza olmayotganligidan afsuslanayotgandir. Lekin bizlar u toifalarki Ubamoni dasturxonidan iftorlik yeb og'zini ochayotgan bo'lsa, biz Ubamoni tayyoralarning tayida faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik uchun o'tkazyapmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fa iyyaya fa'budun degan mengagina ibodat qilinglar. Mengagina ibodat qilgin degani agar siz bola chaqangizni islomiy tarbiya bilan tarbiyalanmayotgan bo'lsangiz, amr-u ma'ruf nahi anil munkar qilinmayotgan bo'lsangiz, islomiy tarzda hayot kechira bo'lsangiz, siz Alloh subhanahu va taologagina ibodat qilmayapsiz. Siz bu dunyoga tijorat qilishlik uchun, ziroat qilishlik uchun kelmagansiz, balki sizga vojib bo'ladiki, undayin yurtni tashlab amr ma'ruf nahy anil munkar qiladigan, faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladigan, faqatgina islomiy hayotda hayotimu mamotumu Alloh uchun bo'ladi deb yashaydigan joyga chiqishligingiz kerak dedi. Shunday ekan Alloh subhanahu va taolo va ma khalaqtul jinna vel insa illa liya'budun. Insi jinni faqatgina menga ibodat qilishliklari uchun yaratganman dedi Alloh taolo. Biz faqatgina Alloh subhanahu va taologagina ibodat qilishlik uchun yaratilganmiz. Ana shuni ibadeti uchun shu yerlarda yuribmiz shu yerlarda biz sargardon bo'lyapmiz shu yerlarda biz xavfu xatarda yuribmiz bu faqatgina Robbim Alloh deganimiz uchun faqatgina kalbimizdeki iymonni ushlab turishlik uchun Şunu uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shu sifatlarimiz bilan sodiqlar dediki, Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Lil fuqaroil muhajirin allazina ukhriju min diyarihim va amwalihim yabtaguna fadlan min Allohi va rizwana va yansuruna Alloha va rasulahu ulayka humus sodiqun. O'ljalar faqir muhojirlargadir. Ular qanday faqir muhojirlar? Yurtlaridan, moli davlatlaridan chiqarilgandirlar. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan fazl marhamatni izlashadi va rozichiligini izlashadi. Shu bilan birgalikda Alloh va uni rasuliga yordam berishadi. ana o'shalar sodiqlardir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ya'ni berilgan qurbonchiliklar evaziga yurtlarni tashashlik, bola chaqa yu qarindoshlar u molu dunyoni Alloh uchun tashashlik bilan bizlarni Alloh subhanahu va taolo sodiqlardan qildi. Biz mana bu nomni, sodiqlar degan nomni, mana bu sharafni arzimagan bir nojo'ya sifatlar bilan barbod qilib olmaylik. Haq yo'linda jihodamiz kuchga to'lib bilaklar risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar haq yo'linda jihodamiz kuchga to'lib bilaklar risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar maydon uzra qimirlasak ustimizda malaklar og'ir kunda haqda turib barokatga yetarmiz maydon uzra qimirlasak ustimizda malaklar og'ir kunda haqda turib barokatga fəlakətə yetərmiz Cihad qilib faqat əsr saodatni izladik Cihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik Cihad qilib faqat əsr saodatni izladik Cihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik Bütün qavmu qarindoshni shu yo'llarga qistadik Alloh nasib etsa balki xilofatga yetarmiz Butun qavmu qarindoshni shu yo'llarga qistadik Alloh nasib etsa yetse belki hilafetke yetermiz Şehitlerini tapşırsak da köpeymakta sonimiz Cesaretke tökülgen de kanımız shahidlarni topshirsak-da ko'paymoqda sonimiz jasoratga to'lmoqdamiz to'kilganda qonimiz boshlarimiz uzilsa-yu uzilmasa jonimiz ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz boshlarimiz uzilsa-yu uzilmasa jonimiz ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz kufr ahli kibirdadir to'kilsa ham shonlari chunki ular so'qir mudom yo Şeytanı shaytonlari küfür ahli kibirdadır Tökülse hem şanları Çünkü ular sokur mudam yanıda şeytanları Fırsat yetip gelse eğer hayırlaşu anları Sınavlarını basıp mükafat mükafatke yetermiz Fırsat yetip gelse eğer hayırlaşu anları Sınavlarını basıp mükafat mükafatke yetermiz Dünya sever küşendeler bu gel köp bakıl Dinge karşı küreşseler siyaset hop ақыл Дүнья север күшәндәләр Бу дүньяга көп бахыл Дингә каршы күрәшсәләр Сиясәттә хоп ахыл Безне халак кылыш өчен фикер кылар хылма-хыл Bu зәхмәткә сабыр кылып зияфәткә етәрмиз Безне халак кылыш өчен фикер кылар хылма-хыл Bu зәхмәткә сабыр кылып зияфәткә етәрмиз Хак йолында джихаддамыз Күчкә толып беләкләр Рисаләтне үз орныга yo'lga qo'yish bo'ldi tilaklar haq yo'limda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar Allohu akbar Har doimgidek bizning jundurrahmon.com internet sahifamizga bizga muxlis mu'min musulmonlardan xatlar kelishi davom etmoqda. Hozir shunday maktublardan ayrimlarini e'tiboringizga havola etamiz. nomlarini Farruhbek deb tanishtirgan birodarimiz yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Alloh yo'lida jang qilishni xohlayman. Agar menga yordam bera olsanglar, juda xursand bo'lardim. Gaplarim balki oddiy qo'pol tuyular, lekin men ochiqcha dangal gapirishni yoqtiraman. Iltimos, meni ham o'z safiylarga qo'shinglar birodarlar. Nomlarini Mahdi deb tanishtirgan birodarimiz lotin harflari bilan mana bunday maktubni bizga yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz Mujohid Amir. Sizga bardam va sabr bersin Alloh. Men sizlarni 1 yildan beri saytinglardan va juma dasturlardan eshitib sizlar haqingizdagi yomon gumonlarim sizlarga nisbatan muhabbatga aylandi. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Men ham sizga bay'at berib, shu jamoatni yanada mustahkamlanishiga hamda Allohning kalimasini oliy qilishga va yer yuzida hokim qilishga harakat va niyat qilmoqdaman hozirda sizlarni xizmatlaringlar bo'lsa bajarib tursam borgunimcha shunga menga vazifa bo'lsa beringlar Allohning rizoligi uchun bajaray assalomu alaykum bu o'zlarini mahdi deb taxallus qo'ygan birodarimiz bizning amirimizga uzoqdan turib g'oyibdan bay'at berganlarini e'lon qilibdilar. Alloh niyatlariga yetkazib, ajr azimlar ato etsin va ezgu niyatlariga Alloh taolo o'zi u kishini tezroq yetkazsin. Ramazonda mana bu yil bu yil Ramazonda ham ko'pgina shahidlar berildi. Shu shahidlar ko'pincha eslab yuramiz-ku o'zi mujohidlar. Falon shahid bunaqa bo'lganda, bunaqa bo'lganda deb. Menga Abu Safyan, ha, o'z qanaqa qilib shahid bo'lganliklari, Abu шаид деген маңге өзү эме өзүм гуох болгонмун бул ушу рамазондон кийин болгон да аслында эки миң тогузунчу жылы али спинга жаңдарда улар ушу калкалада хос гуруух түзүлгөн да устоз закария бар да фидой ошонун гурухуда буям бар эди кийин бизди тогдо эки киши турардык уну маңге жардам чыгып жөнөтүп барышты у гурухтан алып келди айтат э мени дейди кетишим керек дейди уякка баягы кабаркы комондо элеги мен буяктан кетем ошо хоз группка кошулуп мен шаид болушум керек шаид болушум керек эсе гапырды кийин эч каякка бармайсың шаид ам болмойсуң шу жерде мен менен каласаң дефолдо турабыз дедим анча чакчаклашты да кийин айтады бир күн дейди кечасы дейди пайрада турдум дейди жандуле тарапта дейди тоонун тепасида турмун мен свет жок немеге кечеси түшүшү менен бул копкоргон кичине пана иштетмейди душман көрүп калышы мүмкүн топлар менен уруп ташыйдыкку кийин ушу менен дейди зоодо дейди алиги шахар светлери yonib турупты дейди чыроколор эми европадан келген германияда жашаген бола зоодо энди тоонун тепесинде алиги кыйналып турганда немени көрүп турупту да светлани шахар светини айтат мanga razafdan bo'ldi deydi vatanimni esladim deydi raza qiynaldim deydi hmm. man deydi shahid bo'lmasam bo'lmaydi deydi bu fitnalardan өтө алмасам керек дейді али неме нозине эмерде келип калса немелерге жеңил кайбат болуп калса бул жокта деди туруп бере алмаслыгы мүмкүн дегендей гапырды да кийин эртеси мен кете деген болдум доктурга ички доктурга кетишим керек да кайтып келгенче туруп туруп жаап атсам жок дейди кайтып келгенче мен шаид боломун деди э шаид болбойсуң мен келемен десем неме коклойсуң деди мен айттым бирге палестинге барабыз десем жок дейди мен ошол жерде шаид боломун көрүшкүнчө кийин келгенде bo'laman shu bilan менен haqiqiy o'sha shahodatga intilgan bola ekan алло шаид qildi yana bir aytib yurardi manga u fors zabonida aslan bitta qiziq qissalardan u har doim tohir akani o'ylamagan ekanda fors qo'mondon bo'ladi fors tilida gapiradigan tohir akalik kelganlarida fido abdulaziz shahidligida da'vat qilganlarku bu ummatda ham rijollari bor erkaklari bor deb hatto yig'lab da'vat qilganlar hmm. бүтүн ошо өтөргө тойдей кылышып экен машхур дааватлар ошондо бул йыгылап дейді өзүм келе албайм мен деп атат ошо дааватты эшитип ушул дарежеде катуу мухаббат болгон айтады har gal to'g'raganini ko'rib qolsa peshanalaridan o'pib qo'yar ekan ixlosi күчлүү bola тыйлык болсамы да деп abdul абдулхаким күлүп отурупсуз менен ушул максат бәрия деп аташып калды братlarga нечегете изге иднын мубараклын биринчи шунарга карата бир ярдәм тишепкилди шундый бир история шахидлер инде әлхамдулла барадарларны алла шахадатын кабул кылсын пен манспинкай тарафында сугыш вакытта бир шундый бир история булып чыкты <laughs> абдулмалик фидаи абдуразак фидаи абдулмаликтан фидаи булар алынында иде ул эш инде шунда бирге утырып бинжуга утырдык бинжуга утырдык бинжуга утырдык да киләбез инде нидән маккин тарапына маккин тарапына келген пайтта абдурасак биринчи убакыт шоферлукка отурган максат эркегине эрене карасам бик ыста эретмиш шунда өзүнө айтам абдыразак эй күптөн рулдасың алхамдулилла эранем жакшы шыма булам дей шунда өтүп барганда абдулмалик отурган мен да абдыразак али карасак юл киң катта юл субханалла юлубузга ишек чыгып кетти Ali eshak chiqib ketdi-da, Abdurazak yo'lga siymadi. Asfaltga. Sig'madi? Sig'madi. Sig'magandan so'ng shul eshakni Abdurazak berdirdi. Berdirgandan so'ng shul eshak maskanni qishqira boshladi. Shunda qarasak, Abdurazak tishdida eshakni qayg'irmaydi. Eshakka nima bo'lgan? Jan paytda menda qo'ylarda eri, eshaklarda eri, вообще odamda anda ko'rinmaydi. Shunda tishdida farni qaradi, far avatilgan. тиштиде фарнакарада фар ыбатылган ишак хайванна кышкыра фара сынганмы фара максат бешип кеткен инде биздин сүзүбүз эй бурадыр ишек фара эшекке урулганмы эшекке урулган эле ошондо атабыз эй бурадыр ишек немескени максат неме кылдың эм мешкел жок фара батылган бир аз дейт и утардык дайны дальше кеттик убакыт жок иде чыгып барабыз инде ошол мухасарадан максат эле чегип барганда тагандаша барабыз юлга карасак икте ишек чыгып кетти икте икте ишек Әлі Абдулмарик тоже брадер Аллах разы болсын. Маза кылырга яхшы көрөй, мазаны маза кылууну яхшы көрөйди. Шунда караса Абдуражак акади. Шул икте ишек ишек нелектирелесеңби ди. Кисине буласаң. Абдуражак ака, ә шул ишакны икесин да электире аласыңбы икисинен уруп аласыңбы икисинен уруп кете аласыңбы дептимин да икисин да уруп кете аласыңбы бирден бирде да биттасидеги фаразы тугады уже бирисин инде пиширди экинчисин да иктесин да электире аласыңбы дейт эй абдыражак энди эй бурадар маза кылма мен ветеран чаккен ди чой чөчөлөр борбу куюң куюң бу bugungi sharbatlar bor uzating mehmonlarga ham tortlarni uzataveringlar али бадырда болгон иш тога амраса курсанып отурдула машалла тога кыссаларды кону чеченистондан башлап гапирсеңиз болот ё азыргы ыктыярбыз лекин азыркы шиирде бадыр деп охирги кыссадан абдурахман тарастык кыйгандан кийин борбуз борбуз аиндыкыга борулатыган болду амалиятка болупту хаммабыз борборбуз ансорлуна али ар немеге nimaga borganda бирге birga бирге birga boramiz да ансорлар бизди кошуп биз olib жок ular кошмайбыз азыр ансорлар билсе ansorlar bilsa ооздук кылып атат кетиябыз у болуп атат эч кимге билдирбей секин боруп нема кылабыз дейлип да ким болупту деп эч кимге айтылмайдыган болду али халк билип калмасын ансорлар билмесин деп иложу боюнча автоматларны ham эшекке үфлендирген болду уруп барамыз keyin кийин olib алып чыгып үчтө мина коюлду он килели миналардан коюлду беш килелиден миналар коюлду оркасы пиковлар коюлду эми узун болгончо эшяктин алдыда мындай чыгып туруп да стволго окшоп баамасы эшектин үстүгө үйкөлөнүп жок өзүбүздүн парталар автоматлар ам мисалы билмесин деп али өзүбүздүкилерни ам үйкүлөт автоматлар маскировка кылабыз да маскировка калк билмесин деп аммасы эшек үйкүлөбүз эшекте кетебиз бирөө көрсө мына адамды козкорун терип баш кылып ташында кетип калабыз деп иш чайын даярдап туруп энди кичинекей ынакы эле келиптир неги групп командалар ансол эле келиптир билаң шаарып атып атат ансол эле билип койбосо ансол эле ишени бектин ишени бектин деп ишени отконага киргизип бар дейди ишен киргизди ишени киргиз деген ансол эле кирип калды кийин сурашты ансорлор менен сурашты кийин а биреге тәрбиеле көргөнгө көрөткөнгө окшойсуңар бирөө жерге амалиятка барасыңарбы жок эч кайга бармайм утренний оокат кийин оокатланып суздук ансорлордон бекитебиз ошол пайтта эми бекитип бекитип турубуз улук кайтып кайтып суурашыяпты биз эне бекитебиз эч кайга барбаябыз бекитип турубуз ошондо бит бир ансар нече ансар өзү караптырлар неме кылабыз эмне движение кылабыз ошондо караса хабарыбыз даярлар неме кылганды тешенбейдир сыры эстебизге карап турадыр кай таманга жыйынабыз биз максат секрет кылабыз ошондон айна да эле сен биз энди ошону махфий кылабыз максат ансарлардан бекитип турмузбу эми ошолоюабыз бошкалабыз улам чыгып кете бермеяпты чозуябыз чозуябыз анан соң эле кызыкыяпты баары сезияпты баягы хамма оягыды кроссовкалерин кийген амма ояк таярлык кийин кайтып кайтып сураяпты хамма бекитебиз эч кайерге бориш просто айланып азыр бала балдар бияка чекетияпты биз азыр козу корунга бармакчы болуп турбуз козу корун терген деп турсак ишек алиги отконунумда ишей отконадан чыкты да низоми холотто жаңги холотто чыгып келди да и онда пикулу чыгып туруп да автомат эле мина эле хаммасы боголанган да и бир эки деп йо йо дейбиз лекин ишей тайёр турупты да жаңги бул Bu бул уларда хаммер болсо биз хармербиз чыкты да ошондо нече ансарбар нече корыйда истереки деп турат неме биз опять макфиколго келип булар сурайт сиз de. Yo'q, yo'q, biz жок биз каяда бармыйбыз ишегибиз даяр тура da да qaysi кайсы бурадарлар сала qaysilar qoldi. Ansarlar bu ish ansarlar bu ишатны көргөндө карасалар пиколор миналар максаты бар мыйды аллаху алим да булардан мына азыр мени ham бир эсимге келади оглумуз мухаммадулло биринчи вана жаңларida бир тоглик joyga chiqib borayotganlarida rosa ustlarida yuklari ko'p o'zlarini qurol aslahalari o'q dorilari shunda ketayotganlarida charchab endi kimsa yo'q urush bo'lgan joylarda bilasizlar bu mahalliy aholi hamma joy tashab ketar ekan Huvullagan joylar biron na jonivor na odam hech narsa yo'q shunda bular toqqa chiqib borayotganlarida bir vaqti bunday yonlariga qarasalar kunduzda bir eshak kelib qoladi qayerdan keladi bular payqamay ham qolishadi yonlarida ketaveradi keyin avvaliga biron endi birovni eshagi bo'lsa kerak albatta deb unga bir e'tibor bermanglar qarasalar birgalashib qolmasdan yuradi to'xtasa u ham to'xtab turadi keyin shunda e bu bekor ketyapti deb turib ustlaridagi o'sha yuklarini qurol aslahalarini o'sha o'qdorlarni halinga yuklab bilalashib ketaveradi xuddi unga ham aytilgandek yo'lni bilgandek u ham shu yo'ldan boraveradi borib keyin kechasi ham birga qolgan keyin amaliyot bo'lganda bular og'ir qurollardan otishni boshlashgan bizi birodarlarimiz haligi eshak bir vaqt yo'q bo'lib qolib, otishma vaqtda paydo bo'lib qoladi. Qayerda paydo bo'ladi? Ro'para shu og'ir qurollar qo'yib qo'yilgan biz otayotgan tarafda bir nechta qadamlarida shu e, qurollarni ro'parasida ozroq sal pastroqda o'qdan bir nechta qarish pastroqda paydo bo'lib qoladi. Shunda endi haligi shuncha haydasada ketmaydi u. Xudoligi tegirmonda katta bo'lgan sichqon momo qaldiroqdan qo'rqmaydi deganlardek bu ham bizgilar endi amaliyot to'xtata olmaydi. Har o'q otganlarda ali qulog'i ding turgan jonivor shalap bitib ikkala qulog'i tushib qoladi. O'q otganda shu ustidan o'tib ketadi. Buni xudoligi bo'ynini qisgandaqa ikkala quloqni quloqlar uzun-ku endi. Shuni tushirib oladi. Haligi o'q otishdan o'q otishgacha hali jim turgan paytda yana ikkala quloqni ding qilib oladi. otsalar yana shunday tushirib oladi lekin sangardan ketmaydi assalomu alaykum yaxshi vaalaykum assalom aziz mujohid birodarlar mana ramazon oyi ham yetib hijriy ramazon oyi yana bir qator tabriklar kelgan shulardan bir sangarimizdan mujohidlarimiz ushbu tabriklarini yo'llabdilar qilgan ibodatlarni alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin va shuningdek qamoqdagi mazlum sadatlarga ham duolarni qilib turibdi va bo'lib o'tgan mana abu hurayd e, liviyadagi mana pokistondagi dayasmondagi bo'lgan nimalarni birodarimiz ancha xursand bo'lib ko'z yoshlarini olib sajdalar bilan qarshi olishdi Jamoat nasihatimiz allohdan taqvo qilsin. va ko'p ko'p zikr duolarni qilishsin duo qilib shahidlarni haqqiga va musazar haqqiga ko'proq duo qilishsin barcha musulmonlarni katta kichik ayolu yosh bolalarni barcha qariya nimalarni hamma ansorlaru yordamchilarni iyit muborak deymiz va yana keyingi itlarga alloh taolo nasib qilishlikka bizlarni bizlarni muyassar assalomu alaykum va rahmatullohi jamoatimizning afg'onistonlik mujohidlarimiz ham ود لارنین دلت لق لارنە مزجای مبارک بادیت بدلر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عباد اللهستم یکی از خادمین استودیوی جنگ الله. فراورسیدنی عید سعید فیتر سال 1464 هجری خمری را با کافی امت اسلام تبریک و تهنیت عرض میدارم تعاطع و عبادات همه شما مجاهدینی که در هر نقطه جهان هستین بر درگاه خداوان قابل قبول بوده باشد. از خداوند تمنا داریم که نصرت و فتوحات الهی را نصیب ما و شما گرداند. 1434 hijriy qamariy yilining Ramazon hayiti kirib kelishini barcha dunyo mujohidlariga tabrik va tahniyat aytaman. Alloh taoladan so'raymanki, ularning ibodatlari va toatlari qabul bo'lingan bo'lsa. Dunyodagi barcha muslim va muslimalarki zindonlarda yotgan ularni ozod qilishlik бизге насип этсин ва afg'onistonning ham kofirlarni qo'ldan ozod кылыш бизге насип кылсын ва yanada исламий амирлигини o'rnatishlik ham mujohidlarga ва мусулмонларга насип болсун yana bir bor hayit ayyomingiz muborak bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh برها در طول تاریخ جهانی پربلا در دیارت آمدن اشغالگرانی به حیا گفتی با مشت بدن دانش جنان سخت و بجا ترک و گفتن میهنت را داده چندین مرده ها شاهد است تاریخ ما ای مؤمنی افغان زمین شاهد است تاریخ ما ای مؤمنی افغان زمین زنده ام تا در سرای مؤمنی افغان زمین میکنم مدحت را ای مؤمنی افغان زمین har galgidek ansorlarimiz ham biz muhojir mujohidlarni bu ulug' bayram bilan tabriklaganlar. alhamdulillah ramazon muborak толи мусулмони бонде хирият сарафлай тер курло ва иншалла толи мусулмони дер по иттифак ва иттиҳад сара униул мақсад дага да че миён шеким иншалла муҳаҷирин ди ансар ди кала кала дас намуна тариқа уши حکومت پراپیګنډا یا منافق پراپیګنډا خپل میون شدا پراپیګنډا وچوي چې انصار مهاجرین دا سره مخالف دي خو الحمدلله مهاجرین انصار ته ډیر زیات محبت لري وی چې میش په دې قربان شي او انصار دا کوشش وی چې میش هر څه قسم تکلیف وي امیر برداشت کی او مقصد دا د مهاجرین خدمات وکي د انصار او د مهاجرین په میون شه دا سه نوبات نه دروغله چې هغه د دشمنی روخ اختیار کو ماشاءالله اکری صاحب جماعت ته د اول وخت نه چې لګیا د قرباني سره لګیا ده لګیا ده لګیا ده هر یو کاس قرباني ور کوي بیا الحمدلله خاص کر دی خپل میون شه مینه محبت دي دا فرق نشته مقصد دا ده دا پلون کی کوم دا دا پلون کی کوم دا ټول مسلمان لکه وی مسلمان خپل میون شه ورینه دي و میش د بکی مسلمان ته دا غدوات ور کوي چې دی د دغه مسلمان ورینه سره شانه به شانه وداري دی غم د پخپل غم وګاڼي دی درد د по дават сараветавией качере ихсас мишто сарапуйдоши алхамдулла бия по тола дуньёше исламӣ низам ви شریعت محمدی به وي او ان شاء الله میش دا غوړي چې کده خدای خوشا وا چې په ټوله دنیا شه اسلامی نظام او شریعت محمدی جاری شي امید دا اختر تبریکی لکه امت مسلمانه ورکه یو حرکت اسلامی ازبکستان کا مستر نرشد o zodozvonta o mshronta mijo de akhtar tabrik vei و د اختر مبارکی بیا په خیر شوی ته وی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی تر तरतीब फजीलत भी है यही लगती है यही तरतीब भली बू बकर उमर उस्मान वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकर उमर उस्मान वाली असहाब मोहम्मद हक के वली बू बकर उमर उस्मान वाली यारान नबी में सबसे जली बू बकर उमर उस्मान वाली बू बकर उमर उस्मान वाली E, Ahmad aka, dori ishyapsizmi? Ey uka 50 kam yuzni urib qo'ygandan keyin nimani xohlaysiz? Ya endi men u radioda hamma dorilarni urib tashladingiz, o'zingiz dori ishib o'tiribsiz. <coughs> dorilarni iste'molga kelsak dorilarni mutaxassis shifokorlar tavsiyasi asosida firmenni nima o'sha upakovkalarga ega bo'lgan litsenziyasi bor sinalgan dorilarni iste'mol qilish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz a meni agar hozirgi iste'mol qiladigan bu doriga bu tabiiy tabiiy giyohlar Sunnati dorilarni tabobat ana кылган e, dorilarni истемол кылабызбы o'zimiz lekin man o'ylab qolyapman jamoamiz e, shifokori bu abdulaziz akani ahvoli qanday kecha ekan bu hozir bu holatda bu albatta bu hazil bu bayram hazili deb hisoblaymiz lekin abdulaziz akani olib yurgan dorilari o'sha kuni nevaralarimni bir ko'rib qo'ysinlar deb o'zim ko'rolmadimda bir kishi tayinlab keldim uyga boribdilar hazil huzul bilan hazil bilanmi uyga kirib boribdilar bu bu buvang dorilarni butun mm, xatarli zararli deb reklama qilyapti san dori ichaman deysan yo'q yo'q senga dori yo'q senga dori Hali <laughs> ham jonliga aytibdi o'zi. Asosliga aytibdi-da. Ha, bu yerda, bu yerda qayerga endi dorini ko'rsatmay ichaman chog'i. берги жаман ichida ham o'zi shunday bir dori ichaman yoki bir tabobat giyohini ichaman desam bunga ham hamma endi yoshirib ichaman chog'ida dorini <laughs> endi endi sunnatiy dorilarda yashirib ichasizda bu temalaringizdan keyin yashirib ichadigan ko'p dorilar o'zi o'sha yevropada chiqarilgan amerikada chiqarilgan dorilarni doktorlar bizada aytadiyu rasul alayhisalomni hadis borku haligi kasal oldiga borsang ey holing yomon ekan yomon ko'rinmoqsan nima bo'lsangga deyish kerak emas yaxshi o'qib qolibsan yaxshi ko'rinmoqsan deb aytish kerak ya'ni психологически uni osha ruhiyatini көтөрүп түзөтүш борку исламда худду ушундай америка европа эми доллар иштеп чыгарып атканда ушундан пайдаланар экен такрибан кырк фоиз shu эле ушу асосто чыгарылар экен vitamin витамин витамин оддий бир кыл химикаттан кошот анан пайдалуу дорлардан кийин ушуну har xil nomlar bilan har xil kasalliklarga deb odamlar psixologiyasini tuzatish uchun shu nomda chiqarib yuborgan chunki ko'pgina nima kasalliklarga davolar yo'qda психологически түзөтсө болот деген маананы рухиятын көтөрүп эми аш түзөтөт мына аш сенге түзөтөт деп европа ошо америка немелери эми доктурлары эми оддий доктурлары анака эмес табиблар эмес ушуле дорулар озуп берер экен улар ошо психологический сен түзөлүп кетесиң деп o'shandan ko'p dorilarni sotishar ekan demak demak u dori shakl faqat ko'rinish namoyishi hmm. aslida uni orqasidan aslida o'sha dorini bergan kishi bo'lib go'yoki o'sha dori bilan tuzalyapman deb o'ylaydi hmm. lekin uni orqasidan ma'naviy тараптан шифо болот деп туруп o'sha ixlos deydi bizada o'sha o'sha o'zini nimasini kasalini o'sha doriga ixlos qo'yishini sababchi bo'lib shundan tuzalib ketayotgan ekanda ушул сиздин кепилерге мен ядема түшүп кете бир барадардарыбыздын историясы бир таманда инде исемдерин әйтмейік алар шахидлер мәс хапа болырлар бир барадарның кәлләсе ауырта үзебезнеке муржахидибизники улана кычкыра инде улам тизгене калладан бир таблетка чыгарар эдиң дей калладан калладан эди да калла ооруган деген максат калладан таблетка сори калладан таблетканы улу чырадыр да чыгара чыгарса ул аллаху алам малярияданмы немедерден өзге таблетка чыгара дадасы караса нема сен мага чыгардың дей сен мага нема чыгардың маляриядан эмнендей таблетка чыгардың дей ошондо те я дада неме фаркы бар дей келледанмы маляриядамы дей өзүңдүн көңүлүңө кетер дей жакшы болор дей келледан болуп кетер дей ошондой бир историяга түшүп калды яны доорулар өз жоюн тауп кетет деп ойлоптум фаркы жок дей немедан бүгүн куяш чыкты башкача кубантырды көздө яш butun qavmu qarindoshgacha ushbu ayyom muborak bo'lsin bugun quyosh chiqdi boshqacha quvontirdi ko'zda yoshgacha butun qavmu qarindoshgacha ushbu ayyom muborak bo'lsin Ushbu ayyam ushbu ayyam ushbu ayyam ushbu ayyam ushbu ayyam muborak bo'lsin Ushbu ayyom Ushbu ayyom Ushbu ayyom Ushbu ayyom Ushbu ayyam muborak bo'lsin. Oyatlarni qilib dilda jam, do'stlar bilan ko'raylik baham. Oyatlarni qilib dilda jam, do'stlar bilan ko'raylik baham. Keksalar u gudaklarga ham ushbu ayyom muborak bo'lsin. Ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom muborak bo'lsin Ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom muborak bo'lsin Islom bilan gullasin shahar ibodatga turaylik sahar yahudiylar qo'shmasin zahar ushbu ayyom muborak bo'lsin islom bilan gullasin shu bilan Идул Фитрге багышланган ушбу bayram дастурimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarni haqingizga barcha yaxshiliklarni tilab, dunyo va oxiratda Alloh sizlardan rozi bo'lishini so'rab, xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Eid muborak aziz do'stlar. Bu ayyam bir bezek bu dinge Bu gün şirin tüyüldü minge Bu ayyam bir bezek bu dinge Bu gün şirin tüyüldü minge Momin dostum ayniqsa senga Ushbu ayyam muborak bo'lsin Bugun quyosh chiqdi boshqacha yaş geçer yoshgacha Butun qavmu qarindoshgacha ushbu ayyom muborak bo'lsin ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom ushbu ayyom jumadan jumagacha eshitirishimiz diqqatingizda to'lqindan uzoqlashmang azizlar ushbu ayyom muborak bo'lsin jahonda nima gap qisqa satrlarda قادم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا زال طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة Afg'oniston Qunduz viloyatining Chordara ulsvolisida harakatimiz mujohidlari Германия аскерлерге тегишли зырхли машинаны минеге түшүрүштү. Натижада НАТОнын Олмонияли харбийлерден 6тасы жок кылынды. Афганистан Нангархор вилоятынын Жалалобад шаарында миналаштырылган машина вилоят прокурору келеткен пайтыда портлады. Портлаш натыйжасында прокурордан ташкары 3та танк сакчысы ва унинг яна 12та хамтовогы ўлган. yana нангархор Hindiston elchixonasiga fidoilik hujumi bo'lib o'tdi. Mazkur kuchli portlashda elchixona a'zolaridan 8 tasi o'lib, 30 ga yaqini yarador bo'lgan. Afg'oniston Qandahor viloyatidagi Taxtapul tumanida joylashgan bozorda dushmanlarga qarshi ko'milgan mina portladi. Bunda Allohning dushmanlaridan 4 tasi o'lgan bo'lsa, 20 dan ortig'i yarador bo'ldi. Pokistonning Qarochisida o'ta kuchli yomg'ir yoqqani sababli 30 dan ortiq inson hayotdan ko'z yumgan. Shuningdek, 100 dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan. Pokistonning Peshawar viloyatida Davudzoy mintaqasidagi katta harbiy qarorgohi bosh qo'mondoni Amir Sultan mashinasi bilan ketayotganda minaga tushib, haydovchisi bilan birga o'lib ketdi. Pokiston Кашмирда Фавч аскерлери кийимини кийген 20 киши чегара Hindistonding postiga hujum qilib, 5 ta askarni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining departamenti kutilmagan qarori bilan ko'pchilikni hayron qoldirdi. Gap shundaki, kufr Amerika rahbarlari arab davlatlaridagi barcha элчихоналарни yopishga buyruq berdi va elchixonalar yopildi. Bunga sabab Liviya, Iroq va Pokistondagi qamoqxonalar ozod bo'lishi va terrorchilarning boshqa davlatlardagi AQShning elchixonalariga hujum qilish ehtimoli borligidir. Ayni paytda AQSh va Interpol ham jahon bo'ylab sayohat, jahon bo'ylab sayyohlar uchun xavfsizlikka oid ogohlantiruvlarni e'lon qildi. Rossiya poytaxti Moskvada ikki davlat prezidentlari Kofir Putin hamda Tojikiston tog'uti Imom Alilar uzoq muddatli harbiy bitim imzoladilar bunga ko'ra Rusiya askarlari texnikalari bilan birga Tojikistonda 2049-yilgacha qolar ekanlar. Ushbu davlatga 7000 atrofida rus askarlari joylashtirilgan. Rossiya Dog'iston poytaxti Maxachqal'ada hukumatning bosh sufi imomi o'zining ajab ajabtovur fatvolari bilan aldab kelayotgan noiblar bilan birga menaga tushib o'lgan. Hukumat өз кугурчок ноутугудан айрылып колду Яна Россия бу мамлекетке мехнат кылыш ёки бошка ишлер билан келгенлерне миграция ва истихборот xodimlari turli баханалар билан ushlab yurtlariga topshirib yubormoqda. Hozirda yana mingdan ortiq kishilar topshirilish arafasida turibdilar. Ularning ko'pchiligi diniy va siyosiy qochqinlardir. Suriya хумсда Alaviylar nazoratida bo'lgan tumanlarning biridagi qurol yaroqlar joylashgan bazaga raketa kelib tushishi natijasida o'ta kuchli portlash ro'y berdi hukumatning kamaytirib aytishchi, alaviylardan 22 tasi o'lgan alhamdulillah turkmaniston prezident qurbonquli berdimuhamedov musulmonlarning muqaddas ramazon oyining qadr kechasi munosabati bilan qamoqxonadan 1200ге якын махбусларны озод кылыш хакында фармон чыгарды. Махбуслар тезда озоддикке чыгарылып, Кадыр кечасыны күтүш үчүн ойлалары багрыга жетип бордулар. Шунingdek, президенттин айтышча махбуслар Иду фитрны өз oilalarida нишанлашлары керек. Qamoqda эмас. Ozod болгонлар orasida оорулар, talonchilar, firibgarlar va boshqa qaroqchilar bo'lgan. Musulmonlar borligi haqida ma'lumotimiz yo'q. Bugungi dasturlarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda didorlashguncha xayr azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. الفلك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا فتنا بالخوف حصونا ونعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالموت الخير كالليل كالرعد شرارا السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة تخرق بالرعب جدارا